kuna wengi sana walitamani kufika siku kama hizi lakini Allah subhanahu wa ta'ala hajakadiria na wala hakuwapa hiyo fursa kwa sababu wakati wao ushaisha na sisi leo hii mpaka saa hii alhamdulillah tunapumua na tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni lazima turudishe shukrani zote kwake Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kama hizi, hizi neema na hii fadhila ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia katika mwezi mtukufu mwezi mtukufu wa Ramadhani mwezi huu wa baraka mwezi wa khairi wal baraka kama hautashukuru hii neema utashukuru neema gani ndugu muislamu na hii ndiyo mwezi ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal Ndugu wapendwa, lazima tupate hizi neema ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia na istighlalu hadhihi alfursati alazima wa hadha ash-shahru alkarim bisiyami nahari yani tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa usiku za mchana yani mchana wa Ramadhani tuwe tunafunga kama inavyotakikana na kusimama usiku wa qiyami layli qala sallallahu alayhi wasallam man sama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ndugu wapendwa hizi ni hadithi kutoka kwa Allah subha, kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, zote zinaangazia fadhila ambazo kwamba zinapatikana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ibadallah, la shaka anna kulla mu'minin yarju min rabbih hadha al-fadl al-wasi' wa hadhihi an-ni'matu almuhdah, walakin kayfa السبيل إليها ndugu wapendwa, kila mtu anaposikia fadhila zinapo, fadhila ambazo kwamba zinapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na neema ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na al-ajr ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameandalia waja wake, kila Muislamu huwa anatamani awe amepata hizi fadhila. Lakini vipi tutaweza kupata hizi fadhila? Ndugu wapendwa, hakuna njia ya kupata hizi fadhila isipo isipokuwa kupitia kwa Allah subhanahu wa ta'ala fala sabila ila dhalika illa biikhlasi alibadati lillahi wahdahu la sharika lah wamtithali awamirihi wajtinabi nawahi hakuna njia nyingine ambayo tunaweza fikia katika hizi fadhila na hizi ni neema ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuandalia isipokuwa kupitia kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala naye ni kufata maamrisho ya Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala na kukaa mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema la'allakum tattaqun ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala naye ni kujiepusha na ma, kujika, kujiepusha na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala na kufata maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala wattiba'i sabili nabii sallallahu alayhi wasallam wa hadihi qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqim مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله dhalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Ndugu wapendwa, hii ndiyo njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani baada ya kuwa ibada imepata ikhlas na mtu amejiepusha na shirk lazima awe ni mwenye kumfata mtume sallallahu alayhi wasallam afunge kama alivofunga mtume sallallahu alayhi wasallam afunge kama walivofunga masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in falidhalika qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi la'alla la'allakum tattaqun ibadallah ndugu wapendwa hakika hii ibada ya saum la shaka iko na adabu na iko na ahkam na bila sisi kujifunza ahkam za saum na bila sisi kujifunza adabu za siyam hatuwezi kufikia hizi fadhila na hatuwezi pata hizi fadhila ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameandalia waja wake kama hatutajifunza ahkamu za siyam kama hatutajua adabu za siyam ili tuweze kufata kama alivyo alivyofundisha mtume sallallahu alayhi wasallam na tuweze kufunga kama alivyofunga mtume sallallahu alayhi wasallam ibadallah wa'lamu rahimanillah wa iyyakum anna lis-sawmi adaban adaban tajibu mura'atuha fas-siyamu فالصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام والسيئات وصان لسانه عن الكذب وقول الزور قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ndugu إسلامه kama Muislamu hatafata hizi adab ambazo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amezifundisha na ahkam ambazo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amefundisha, basi hawezi kuwa ni mwenye kupata hizi fadhila ambazo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wamezitaja, sawa iwe ni katika Qur'ani au iwe ni katika Sunna. Falidhalika qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam man ولم يدع قول الزور والعمل به فليس lillahi haja fi an yadaa taamahu wa sharabah anasema mtume sallallahu alayhi wasallam yule ambaye kwamba hata wacha maneno ya uongo wala kufanyia uongo kazi falaisa lillahi haja basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana haja na cha, ana haja na kuacha kwake chakula ayyadaa taamahu wa sharaba yeye kuacha chakula chake na kinywaji chake kwa sababu ili ufa, ili uwe ni mwenye kufunga kama unavyofunga kama unavyofunga kula na kunywa na kustarehe na kustarehe na ahli yako vile vile unafaa kufunga viungo vyako na ujue hivi viungo ambavyo kwamba uko navyo utakuwa ni mwenye kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula hakika macho na masikio na nyoyo zote ni uh, zote utakuwa ni mwenye kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala ulivitumia vipi kwa hivyo unapoangalia unapotazama tazama mambo ambayo kwamba ni ya kheri unaposikiza sikiza mambo ambayo kwamba ni ya kheri Unapo, unapo, unapotangaza chochote ambacho ni cha kheri uwe unatangaza kitu ambacho ni cha kheri, wala usiwe na itikadi ambazo kwamba si za sawa. Uwe na itikadi ambayo kwamba amefundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivi ndio tutafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye atakuwa ni mwenye kutulipa hii hii ibada ambayo kwamba tunatekeleza bal yajibu ala saimi an yatahalla bimakarimil akhlaq walbu'di an sayyi'iha na ni lazima kwa yule mwenye kufunga awe ni mwenye kujiepusha na tabia ambazo kwamba zisiokuwa tabia njema na asifike na zile tabia nzuri na awachana na tabia mbaya tabia ambazo kwamba zisiokuwa za sawa tabia ambazo kwamba Uislamu haziruhusu ndio mtume sallallahu alayhi wasallam akasema asiyamu junnah siyam ama saum ni kinga na inakukinga na mambo yote ambayo kwamba ni mabaya na itakukinga wakati ambayo kwamba umetimiza shurutu za saum wa arkanu saum wa adabu saum ikiwa utatimiza zile adabu ambazo kwamba saumu inahitajika na shurut zile zinahitajika basi saumu yako itakuwa kama hii ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam amesema as-saumu junna saumu ni kinga na akasema mtume sallallahu alayhi wasallam wa idha kana saumu yaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab basi ikiwa mmoja wenu atakuwa amefunga fala yarfuth, asiwe ni mwenye kutamka maneno machafu, maneno yote ambayo kwamba inampeleka katika mambo ya upuzi, ajiweke mbali. Wala yaskhab, vile vile hasiwe ni mwenye kupiga kelele kwa mambo ambayo kwamba yasiyokuwa na faida, kwa sababu Muislamu anafaa kuwa ametakasika na mambo haya. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa insabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni mruun saim, basi akiwa mtu atakuwa ni mwenye kumtukana ama mtu anataka kupigana naye ama mtu anataka kugombana naye basi awe ni mwenye kusema falyakul inni mruun saim amwambie mimi nimefunga wala sifai kusifika na tabia kama hizi ndugu wapendwa hakika adabu za siam na ahkam zake ni nyingi lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie haya ambaye kwamba tumeyasikia iwe ni zenye iwe ni mambo ambaye kwamba yale ambaye kwamba tunayasikia na tunayafata نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فاتقوا الله عباد الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه أيها المؤمنون تفقدوا أحوال إخوانكم المؤمنين من الفقراء والمساكين وكونوا عونا لهم كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليله من رمضان فيدارسه القران فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسله ndugu wapendwa hakika miongoni mwa sifa njema ambaye kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisifika nayo ni kutafakad ahwal almuslimin wa ahwal alfuqara walmasakin kuangalia hali ya wa, hali ya wale waislamu waumini wale wanyonge ambayo wasiojiweza na mtume sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuja katika hii hadithi kana ajwada dannas mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mkarimu sana na anakuwa mkarimu zaidi wakati pindi Ramadhani inapoingia na hasa wakati anapokutana na Jibril alayhi salatu wassalam na alikuwa anakutana na Jibril alayhi salatu wassalam fayudarisuhu alquran alikuwa anakutana na Jibril alayhi salatu wassalam wanafundishana Qurani wanasikizana Qurani na mtume sallallahu alayhi wasallam wanafundishana na hii sunna inafaa iwe isiwe imepotea kwa watu tuhakikishe kuwa tunafundishana Qur'an na watu wengi sana leo hii lilasafi shadid ya kuwa mtu anaona yeye kusimama ama kuitisha ama kutafuta mtu ambaye kwamba atamsikiza Qur'ani ama atamsahishia Qur'ani mtu anaona kuwa hii ni, haya ni mambo ya watu, mambo ambayo kwamba ni watoto ndio wanafaa kufanya. Ndugu Muislamu, hakika hii ni ibada. Kusoma Qur'ani ni ibada, na Allah subhanahu wa ta'ala amekwambia wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mpaka utakapofikiwa na mauti. Na Qur'ani ni katika miongoni mwa ibada, kusoma Qur'ani ni ibada. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisikizana na Jibril, alikuwa akifunzana na جبريل عليه الصلاة والسلام na katika hali kama hii mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mkarimu sana alikuwa akiwaangalia wa maskini ndugu wapendwa la shaka mnajua hali ambayo kwamba watu wako katika hali kama hii ya janga ya korona hakika kuna watu wengi sana ambayo wamepoteza kazi zao kuna watu ambao kwamba ni dhuafa kuna wengine wako hospitali wameshindwa kutoka kwa sababu ya bill ambazo kwamba saizi ni kubwa lakini ndugu wapendwa hali kama hii inapotoka kutokea. Kumbukeni waislamu wenzenu, kumbukeni waislamu wenzenu, kumbukeni masakini. Labda wewe unakula na unakunywa na labda hata chakula inabaki na inamwagwa, lakini kuna wenzako ambayo kwamba wanalala njaa na huwafikirii. Ndugu Waislamu, lazima tuwe tunaangaliana. Kama sisi hatutaangalia Waislamu wenzetu, mnatarajia nani atakuwa anawaangalia? Kwa hivyo tukumbuke ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mkarimu sana na anakuwa mkarimu zaidi wakati wa Ramadhani na hasa anapokutana na Jibril na anaposoma Qur'ani kwa sababu hizi zote zinampelekea mtume sallallahu alayhi wasallam awe ni mwenye kupeleka eh, awe ni mwenye kufanya khairi zaidi Kwa hivyo tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika hali yote ambayo kwamba ametujalia na tukumbuke Waislamu ambao wasiojiweza. Thumma sallu wa sallimu ala rasulil mustafa wan nabiyil mujtaba kama amarakum Allah azza wa jal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هموم هموم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واقم الصلاه mwezi mwema Ramadhani Kijana tufungeni na kufuata sharia